In die laatsommer van die vierde jaar wat Zerikia koning van Jeda was, het Ganania met mij gepraat. Ganania was de sien van Asir en het uit Gideon gekom. Hy het ook gesê dat hij een profeet van die Heere is. Hij het in die tempel met mij gepraat terwijl al die priesters en gewone mensen gestaan en luister het. Hy het gesê, die Heere, die God van Israël, sê, ik zal die mag van die koning van Babel wat soos een jeuk op jelle nek was, breek. Koning Nebekadnezar het een klomp kostbare bakken uit de tempel naar Babel toe weggedra. Oor twee jaar zal ik dit naar die tempel toe terugbring. Ek sal ook vir Jojagin, wat die seen van Jojakim is, hier naartoe terugbring. Maar ik zal ook die ander mensen wat saam met hom naar Babel ontvoer is, terugbring. Jelle kan zeker wees, ik zal die mag wat die koning van Babel oor julle het, verbreek. Dit is wat die Heere sê hy gaan doen. Jeremia het vooral die priesters en die mensen wat saamgedrom het, geantwoord op wat Hanana gesê het. Hulle het nog steeds daar voor die tempel gestaan en praat. Hij het gesê, goed so, ek hoop dit gebeur net soos jy gesê het. Ek hoop die Heere doen alles wat jy sê. Ek hoop ook dat hy al die kostbare goed wat uit die tempel weg is, uit Babel sal terugbring hier na Jerusalem toe. Ja, ook al die mensen wat gevang en ontvoer is. Maar luister nou ernstig na wat ik voor jou voor al jullie mensen wil zeggen. Nog lang voor mij en jou was daar al profete van die Heere wat moeilijke dingen moest zetten in landen wat baie sterk was. Hulle moest voor die mensen gesê het van oorloe wat zou komen. Maar hulle moest ook voor hulle sê dat van hulle van die honger zou doodgaan of dat ziektes hulle zou dreef. Als het zou gebeuren dat de profeet mensen gerustel dat hulle vrede en rust gaan hee, moet de mens maar eerst wachten en zien of dit waar wordt. Net as dit wat die profeet gesê het gaan gebeur, rechtig gebeur, kan een mens sê die Heere het die persoon gestuur. Gaan Anna het na Jeremia toegegaan en die jeuk van zijn nek afgehaal en dit gebreek. Daarna het hy weer vir die mense wat rondom hulle gestaan het, gesê, die Heere het beloof dat hij binnen twee jaar die mag van Nebekadnezar, die koning van Babel, soos hierdie jeuk sal breek. Nebekadnezar gebruik zijn mag om nasies te onderdruk, maar die Heere zal dit stopzet. Toe het Jeremia van die tempel af weggeloop, kort daarna het die Heere weer met Jeremia gepraat. Hij het gesê, gaan sê vir Ganano, ek, die Heere, sê, jy het hier die ek wat van hout gemaakt is, gebreek. Maar jy sal in die plek van die hout ek een van eister kry. Ek is die Heere wat sterker als alles en almal is. Ek is die God van Israël. Ek sal een eisterreek op die nekke van al hier die nasies sit. Ik zal hulle dwing om voor Nebekadzar, wat die koning van Babel is, te buig en vir hom te werk. Hy sal mag oor hulle hee, hulle sal geen rechte hee nie, alles sal onder sy beheer wees, hy sal selfs oor die wilde dieren beheer hee. Jeremia en Ganania het al twee gesê dat hulle profete van die Heere is. Jeremia het toe vir Ganania gesê, Luister, Ganania, die Heere het jou nie as boodskapper gestuur nie en toch het jy dit reggekry dat die mensen jou leens glo. Omdat jy dit gedoen het, sê die Heere, ek sal jou van die aarde af wegvee. Jy sal van jou nog doodgaan, jy het in die Heere in opstand gekomen en hy sal dit niet dood nie. Hanania is twee maanden later, in die zevende maand van door die jaar, dood.